سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك ربي Assalamu alaikum uvažena Efendija. Alaikum salam rahmatullahi wa barakatuh. Evo, poštovni slušalci, nakon kratka pauza, ponovo mi je zanos o našeg gosta, Momir Aliko. Ovo drugi deo emisija, drugi deo emisija pitane i odgovori, a najprvo sledi pitane za sve naše slušalci koje, ako Bog da, će bide postajano ovo, ova emisija. Da li smo spremni da čuje naše slušalci nagradno pitanje? Inša Allah. Hajde, da čujeme. Hajde pošto <clears throat> me zborile za iman. Veli poslanik ali salatu salam u hadis, iman ima čije se ogranka znači. Jedna stvar veli i ta je stvar je od iman. Koja je ta je stvar? Evo smo čuli nagradu pitane. Još jednoš, ako ne bi, ako ne bi je teško da ponovite, s obzirom da objavime i ke naše slušalci i čitaoci. Veli poslanik ali salatu wasalam u hadis. Iman ima 60 ogranaka. I jedna stvar poslanik salam veli i taja stvar je od iman. Znači, koja je taja stvar za koja poslanik salam rekao da je vrsta imana. Odini dan Peygamberi aleyhisselam Pejgamberi unë ka urnu O martesën mos me vanu E o kur dhjen koha me u martu Ke kujtes mos me sharu A pisite bani kater Se martesën nuk kater dhe grunot jetën dëshme Mos e këshirë që jetë e gjeshme Se je shia shpet kalon Evo sme čule i naše nagrado pitanje, evo današnja naša emisija islamske teme koji postavi naš gost, e, uvaženi Efendija Muamer Liko. E, uvaženi Efendija, sme očekuvali ova emisija i ova družine da će imame gosta koji nek nas uključi zajedno sa vas i malo zagrija atmosfera, to jest e, podignav malo naštava si da aktivnije se sluše. Kaja je situacija sa nego, da li je tu je da se čujeme? Pa, e, svega bile dvajica, inšallahu ta'ala, pošto daneska ne mogle, a ja im sam rekao inšallahu ta'ala da se odredi me jedan den koga će moći inšallahu ta'ala i munafis. Jedan saka isto da se uključi u emisija, onda gostuje i drugi inshallah ta'ala daneska исто ми е другар. И ја, иншаллаху таала, сум размишла, пошто ми имаме исламске теме, па... Настави, настави. А се чуем, иншаллаху? Да, да, настави, слушаме, настави, супер, се чуе. А. Пошто ми имаме, алхамдулла, исламске теми стално, ја би сум сакав, иншаллаху таала, да порам, пошто да има другари што стварно се интелигентни и кои студира различите, кои студира медицина која студира за инженера и слично тоа, значи би сум сакав, јас сум замолав од нив они прихватили таа молба и рекли иншаллаху таала да ќе спреме, нешто, значи различните теми, субханаллах, јер мусиман треба да биде по свакоја тема треба да зне, да има знање од свакоја тема. Е сега јас со двајци иншаллаху таала сум се договорив, ние треба само да одредиме термин koga će možemo i on inšallahu ta'ala će se spremeti inšallahu ta'ala Munafis koga može ako sad kada bide voditelj i da prevodi ako ne jasno inšallahu ta'ala tu je ali bolje bi bilo onda doje da tu je i da bide voditelj to zanimljava bi bila a, dobro se, kako bi zvučila ova situacija, primjera radi je sobota zautro je Munafis e, gost emisije. E, da li bi moglo, pošto ima on e, ili Vake da vide, on ima e, put znači, emisije koju je serija, pred, serijal predavane od poslanika. A, da li bi bilo dobro vo drugi deo posle predavane da se uključet e, vaše društvo, naš slušac tamo koji se zajedno sa nas? Pa inša ta'ala, ja će im rečem sega, pošto oni ovde kad bili slušali, mada ne razbrali, ja ukratko im sam kaže foto što će vidi inša tema. I mi ovde kad pravimo svako toliko imamo druženje, imamo tefsir ovde kad. To ni, inša Allahom tala, ja znači, ćim rećemo ponedovnik inša Allahom tala, ovo sabota, pardon, da se spremet, inša ta'ala, tala bar jedan od njih, Inša Allahom će prihvatiti oni, nije problem za ni, pošto ovde kad oni. Vaki se ga, vaki smo rekli, možda malo si opterećeni, dosta se druži ova emisija, ipak je opterećene sad vremena i nešto ste prošli. A, situacija je zavostreda, znači za utroka je gost Munafi s obzirom da opitane turski jezika. Da, pa inša Allah će se <laughs> sporazumeti, ja nije problem inša Allah Imamo ljudi. Ne, dobro bi bilo iz razloga što nas sluša si vo sve kada kroz dijasporu ne sluše, ti, očekuje čak, evo svega pred 8 e, sat, malo smo zakasnili mi ovde u studiju da dojeme, 6-7 e, pozivca sam imao, hvala koga kreće emisija, da li imate gosta i tako dalje, znači ljudi koje se zainteresovane. I što malo pre si napomnav, dobro bi bilo da naš uvažen Efendija Munafis održi svoje predavane, serijal predavane ka što mu teče, a nakon toga da kreneme su druge emisije. Vrlo korisne se i tija, da li se od medicina, da li se od e, nekoja druga struka, ipak je korisno da naročuje i sazna ka što se družime svega kroz so vas, so Idriza i so Munafisa, kroz naše emisije, hvala Allahu, dosta ljudi se osvestile, evo mašala, i danas kad smo se strele sa jednog našeg džematlija, slušalca, koji počne da klana pet vakta namaza, a opšte ti ja ne zamišljav, veli sam da ne zamišljav, na osnovu praćene emisije, veli sve ovo ono, i kad sam razmisli, veli eto celo selo da mi odade, pa što ako vide muje, ja da mi dade, veli pa što ja go pratim i samo sam go prašav, kad ti došla ta odluka, odjednom u velim, odjednoš kad ti došla ta odluka, kad se odlučim, na osnovu čega, da li si se uplaši Malošu prošle godine, da li ne veli slučajno veli prateći vaše emisije, slušajući i kroz e, slušane emisije sam se uključio malo dublje svoj mozog i sam razmišljao da nema ništa to veli da živiš 200, 100 godine, 200, 300, toga trenutak veli će dojede koga da će se e, preseli me na Ahiret i hvala lako, eto jedan deneska baš tako na kratko nam što veli naš voditelj Nuridin uvek e, kroz Moabeti, pa ovde kroz pitana ide, ipak je interesantno i ja. E, I zato je uvažen Efendija, dobro je bilo da priključiš e, znači, kolege studenti, bez obzira u koja struka, to do makar e, da se uključi me Soni. Evo sam ja malo ukratko razgovor sa e, našeg koji treba da bide gost Abil Hođa, inače on završi medicina jasno je svim i nemala prilika da bide gost u studio nekako izmaknala situacija, ali nekoliko reči koji je upotrebiv Lično ja ga praktikujem tija i osjećam sam na sebe golemo olakšane, a kamoli kad bi ga prenesao, on kad bi je prenesao, ja sve možem da ga rečem na radio, ali to je nevažeći ke mene jer ne sam stručen za tija, kad bi ga prenesao on, onda naš si malo drugačije bi ga razbrale i možda bi ga praktikovali što tija je e, pozitivno za, za naroda. A, e, što veleš ti? Pa, inša Allah, kada, jer e, Allah subhanahu wa ta'ala veli iskora uči. Ne da Allah subhanahu wa ta'ala uči samo tija, nego uči tehnologija, uči matematika, uči razno razne, jer subhanallah sve čovjeku što mu dava korik, čovjek treba da uči, jer mi je muslimani, mi je muslimani, naročite ovo svegašno vreme. Koga Evropa, Amerika se e, na osnovu muslimanski svet, subhanallah, su tehnologija mnogo, mnogo daleko od nas. Ovo vreme subhanallah, muslimani koga bile na vrh što se tiče znanje, što se tiče tehnologije i slično o tome, jer mi je znamo da e, matematika, fizika, e, medicina, sve došle od muslimani. Ali mi je ne smo uspjeli, subhanallah, da ostaneme na vrh. Jer kje nas, subhanallah, muslimani imame, mi je, e, razmišljam, a mi je dobro sjeda, smo došli na vrh, je svega legni već, na vrh sme mi je. A ljudi rade tako, subhanallah. Znači čovjek treba, musliman, u svakova tema da da ima znan, inša Allahum ta'ala, jer kad imam i prilika, Allah subhanahu wa ta'ala ni da mogućnost, imam, alhamdulillah, i luđi dosta, znači zašto ne bi moglo da se okoristime, subhanallah, od svakog što će ni kaže nešto, što veliš bilo koja struka, bilo vera, bilo medicina i slično tome. Inša Allahum ta'ala mi je, će se potrudime, ja sam zboriti su oni, oni prihvatili, inša Allahum ta'ala, danas. E, pa možem slobodno malo reklamno da ohrabrim e, i da poseravim naši slušalci koji slušaju glas e, Bamus Radio, Poštovni slušalci, se nadam jako Bog dala, da ako rekao ovo naša emisija Islamske teme vo streda, da će imame malo emisija so proširene a, e, stručne spreme. A, e, gosti od Turska, pored gosta Munafisa Hođa, on se ga ne sluša i ne prati, najverovatno, Munafis eh, Efendija, posle vaše predavane malo će i naša obaveza, to jest da vidiš voditelj emisije, tu je Kasi i Moamer i ti, znači umeđu vremeno jedan su drugogo, malo da bi se prevelo i razbrali naše slušalci od eh, tija predavane. Evo svega, u Muamer sme ga a, organizovali ta rabota za ovo sreda, ali ako rekao, upozni tvoje društvo tamo, pripremite se, ako vas ne treba golema priprema, jer svaki den ste vo priprema, to je zvučene, vo istražujene, vo čitane, pa je da naš slušalci koji se svega previše, vidime i dosta imame tamo selami, previše se zajedno su nas, vo sreda vidite su nas, imame gosti i koji će se priključiti. I otvorene sme i još za druge, za pitana, odgovori, bez ozira vo koja je emisija, poštani slušalci, mi sme samo zbog vas vo studiju ovde, kad ne bi bilo naše slušalci, onda ne sme bile ni mi ovde i tako bi uzalutno prođalo vreme. Momer, ima jedno pitanje koje je vezano za vaše predavanje, ako se ne varam, kao što sam pratio vaše predavanje, pa lepo bi bilo da go čuješ i kada je svaka naš slušalac malo razjašnene. Koristi prilika da po selam islamskom selamu, selamu alaikum, redakciju Radio Bambus, selam vašemu gostu i sam. Žela mi je da prašam vašeg gosta, som pratio i sam slušao, kada veli, voli se u ime Allaha i kada se dvojiš, e, kada se odvajaš od prijatelja u ime Allaha, pa da li može nešto vezano tu je da ni objasni malo opštirnije? A, znači, e, dobro pitanje. Inša Allah ta'ala će pokušam da ga odgovorim. Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'an časni veli وَاعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا I držite se čvrsto za Allahom azza wa jalla i uđe nikako se ne razjedinujte. Po drugi ajet Allah Azza wa Jalla veli: "Wa la takunu kellezina tafarraqu." I ne vidite tija ka tija što se razjedinile. Ovde draga braćo, ovaj hadis ne se odnosi da se razjedinuje, znači da ne se saka u smislu ili da se razjedinuje po nekoj pitanja. Već kad će se sobere, jer prvo što veli, u ime Allaha da se sobere dvomezđit. Znači, da, da se okupe dvomezđit, radi hajr rabota. I isto radi Allaha subhanahu wa ta'ala da se razjedine, znači da se raštrka što bi se rekao Allah azza wa jalla kaže veli vo, Kur'an časni vo sura Džuma فابتغوا من فضل وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض raširite se po, e, po Allahova zemlja znači ovde se odnosi da idete od meznić znači svako je da ide po, po svoj put e, nakon e, ders nakon druženja i slično tome. Znači ovde ne se odnosi da, da se razjedinujete по некој питања и слично томе. Значи, овде се односи на кога ќе се окупен да ради хаир ради Аллаха Азза Ваджеле, исто така кога се окупили ради Аллаха, да се разјади не бейле, за тоа место ради Аллаха Субханаху Ва Та'ала. Врло добро разјашнене и управо најверојатно и наш и да на тоја цил да би ми е пошто него го познаваме, слушао се го селамим, i baš Vinošove prašav ću postaviti pitane i najverovatno on ima plan da razjasnite, da razjasnite preko odgovor, s obzirom da možda će neki slušalci se mislilo se ja sme se zacakali radi Allaha, a nakon kad se zakarame, isto da se dvojme ne. Dobro sme dobili odgovor od uh, uvaženog efendija Momira Liko, poštene slušalci, otvoreno vi je sve, kada možda se kontaktirate sa so ekipa Radio Bamus na sve adrese preko interneta i kao na naše broje telefoni. Uključite se, poselamite, uputite kritika, pohvalite, postavite pitana nam ili našem gostam. Uvažena Efendija, što bismo mogli još nešto da čujemo vezano za današnje družene ili aktivnosti vo, naša, vo naše naredne emisije? Pa ja, za svega toliko od mene što se tiče Zoja Družena, ovak ako Eh, slobodno druženje može inša Allah da se podrudime. Bi sakao da podelim, ba sam čitav ponapareno. Jedna knjiga čitam arapski pa e, sam naletim na dobra na priča, malo i zanimljiva pa inša Allah vredi malo da se nasmijeme, ali ne mnogo, mnogo smijene u mrtve Allah, e, srce čovjekovo. Veli Ahmaq min al-đuha. Đuha u arapski jezik na sredinođa na našečki. Па вели, е, го видев некој човек во пустина, ќе копе на срединоѓа. Па вели му реков, шо работеш овде, што тражиш во пустина? Па му реков, сум закопав дирхеми, паре сум закопав и сега не може да ги најдем. Па му реков, а има некој ишаред на местото, ќе се ќе закопа. Па му реков на срединоќа, кога сум ги закопав, над нима имав облак еден и сега нема го тоа облак, му <laughs> реков, не може да ги најдем. Znači, nad ima povlak ili kad sega neko što veli, kad su bio tu grad, imalo jedno auto parkirano belo tu je kad se ja ne, tu je ne ova ulica. <laughs> A, da, inša Allah, tere, malo da se. A, dobro, ako umeđu vremenu dok smo ovdje otvoreni i zajedno u emisiji, ako dođe je pitanice od naših slušalci, će biti uvažene, jedin naš slušalac kad najvjerovatno da se priključi i aktivira, njegovo mišljenje još, ne znam je da li saka da uputi selam, žena da potraži ili da poselili nas ovde. Evo vas, samo što smo najavili, on je uvek uz nas. Halo, Halo selam alaikum, radio Bamosna veza, izvolite, Bujrum. Selam alaikum, radio stanica Bamos. Ve alaikum selam, ve rahmetullahi i ve berekatu. Kako mi ste, stubove? Dobro, alhamdulillah, kje vas? Što ću da rečem, alhamdulillah? A, znači, navezan je najpodobnije Najpoznat slušalac navezan je po glas i po adresa koja imame do priruka, bil ga je čuval da Bigi, ti si ja? Ja sam, ja sam vame. Drago ne što si ti. da li pratiš uvek, slušaš naše emisije? Pratim, pratim, pa sam navikao da ve pozdravim i da pozdravim sve na Ilahija, Dahi, Daija, Muhamera, ako je moguće. могуче заш не, дали можеш, а има нешто да опрашаш него, други е он одма при тебе тој. Па моментално не, али да опоселям се на Илахија. Па и праша го едноставно кај што ти јаде, мој сумори. Да видиме што ќе одговори. <laughs> Па, ако е на вежа, заш не? Прашајте да видиме, да не лошо. Биги. <laughs> Алло. Салам алейкум. Veliküm selam ve rahmetullahi ve berekatuh. Kako si, Muhammed? Alhamdulillah, dobro i ti kasi, a sumori slušač? Pa pomalo ima, se dešava umor, ali i rabota kad se napušći, nema umor teka. Vi ste še ste zdravo, dobro. Alhamdulillah, dobro, dobro, malo bambe ne zjeda. Škola kajde, ka napreduje. Alhamdulillah, dobro je, hvala Allahom za sega, nema problema reče reći stanica Bambus, pa da te prašam da se umori, su dersi, za ders ne prašujemo se umori i čeg, jer vo dobrobit je tija, pa i čeg ne treba nije se umori za ovako lep ders. Da. Alhamdulillah, alhamdulillah, nema umor, mora da se žrtvujeme za Allahov din i da ima umor, inša Allahom tada. Če bideme nagrađenom na sudni den za, za svaku umor. Vi je kasno se umorujete? Uvošću se dešava nekoga ipak ali dobro je komunikacija. Dobro, tako je Muhamer od mene vidi poseljamen. Ma čekaj, vi je nastavite. Očekuje jedna ilahija. Ali, ali, Bigi, nastavite ovakvi razgovor, koliko je interesantno da vide slušao, ste, ko sećam ja. <laughs> Добро, ќе чуеме наредни пут, Бамбе. Бе, сега ти вели Муамер, тебе ти вели, јас се уморив, значи ослушаеш и дерс. Ти му велиш, па мола, од работица, кога ќе дадеш мало, да се одмориш. Интересно. Работа е друга, за дерс не би требало човек колку вера да се умори. А си разбрав нешто. Добро, ајде, селам алейкум. Валикум се набрахме тула и бракато, слушаци па со нашего недавнего госта Бигија Чолдо, увек он е уз нас, не прати, нема живци, ili strpljenje da ne se priključi u naša emisija Islamske teme, drugi deo, da poselami naše gosti i nas ovde u studio. Ilahija će biti za nego i normalno se znaje njegova koja Ilahija, bez obzira što ne smo oprašali, Muvamer eh, si go čuv direktno da je žela njegova da ve poselami i da je dosta zadovoljen od eh, predavane koje ste održali u ova naša navičena emisija Islamske teme. Pa koristim je prilika sada da ga čujeme ova Ilahija i nakon e, Ilahija još malo se čujeme sa e, našeg gosta i će zatražim i od njega nešto, a se znaje šo. Dosta vamo sme tražili mi jedan i nekoj drug kući, kad je on e, tu je pri nas. Ilahija pod naslov najtužnija, naslušac od daleka Italija je nas ovde u studio, našeg gosta Moamir Oliku i sve naše slušalci. Specijalno selam od Bilgaje Pačolda. إلهي إلهي إلهي إلهي لا تعذبني قد كان مني إلهي لا تعذبني فإني مكر بالذي قد كان našeg slušalca od daleka Italija, Bilga i Pačoda, za gosta emisije Muamer Aliko, nas ovdje u studio i sve naše slušalce. إلا رجائي وما لي حيلة إلا رجائي عفوك إن عفوت وحسن ظن Po svoj kraj nešto kad se čuje samo srce zatreperuje فكم من زلة لي في البرايا فكم من زلة لي في البرقايا وأنت علي ذو فضل ومني ili od gosta emisija ja slušao sam radio vamo sve im prija sve selami od Bigija. يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني dobro što sme i mi je da se vratimo našem gostu Muameru Liko. Selamu alaikum, uvažena Efendija, da li sme na veza? Alaikum salam, alaikum, alhamdulillah, tu je. Posveđene ste dobili od našeg slušalca, ti je znak zadovoljstvo i aktivnost eh, i dobar, dobra volja za da ne sluše. Eh, ne bi sam sakav došli dve pitana, ne bi sam sakav da je postavljam vas eh, iz razloga, mm, najverovatno će se produži emisija, a znam je da ponavno je vas kao što smo rekli, ovo sam početak, a ja koristim prilika da se vratim našim slušalcam, će gdje ostavim i ova pitana za naše naredne gosti ili umeđu vremenu kad se uključujete vi, ako sad je strikno vidim ljudi govorite, kad se uključujete o podrška o druge naše emisije. Nego od vas e, bi bilo dobro svega, kad nek našo ste se uključili ka gostu, uvaženi Fendi Idrizović, bilo vele dobra emisija, pored tučenih Kurana i Ljahije, malo dobro raspoložene za nas eh, kao slušalci. A, što možete sve ja da odberete, vi je svega kroz svoje naše navičeno druženje da pročite ili Kuran ili neku a Ilahija Muha. Pa svega si rekao Kuran i Ilahija, onda ti ja nema sumna da, da ću odberem, inša Allah, Kuran, časni. Ja, inša Allah, nisakav da proučim nešto pa ja za kraj, znam, ja pošto znam, će mene ta kasno. Alalite, uvaženi Efendi, ja sam znam što ću odbereš i poće mi se sviđa i mene ti ja, s obzirom da nek na mnogo dobro obilučene. Pre nego da kreneš eh, da proučiš Kuran za naše družine, proverite, imame neke odgovori na nagradno pitanje, tamo gde u komentari naše slušalci dale odgovori i dajte mi znak eh, čije je tačno, s obzirom da mi je eh, ne možemo da dade me odgovor slušao sam koji je odgovori tačno ili koji ne i da li je uopšte odgovoreno u potpunosti. قد فاض كاسي منك Sjega, inša Allah, يا ta'ala. واعف عني يا قدير يا رب يا غفور يا رب يا رحيم يا رب يا سميع يا بصير يا رب يا قدير يا رب يا غفور يا رب يا رحيم يا رب يا سميع يا رب يا بصير يا الله الله الله A možda čujeme nešto? Salam alaikum pa pošto ste rekli da odgovorili, ja sam porak inša Allahum ta'ala, odgovorili dvajica na pitanje inša Allahum ta'ala, obe dve pitanja se tačne, o sura An-Naml, innehu min Sulejmana, wa innehu bismillahirrahmanirrahim. Je od Sulejmana, koga Sulejman a.s. prati v pismu Belkisi i počina ti od Sulejmana i ti je u ime Allaha milostivog, samilosnog obadvajca, Hamza Paša i Sulejman Kaplani. Odgovorile tačno, sura An-Naml i plus Hamza Paša e, napišav Bismillah se nađa na početak svakoja sura u Kur'an časni tačno osim sura At-Tauba jer e, se u nas bori za rad Bera'atum min Allahi wa rasulihi tačno zatim u rad nema milost a u sura an Bismillah se spomina dva puta tačno dakle da u Kur'an Bismillah spomina ukupno 114 puta molim Allah subhanahu wa ta'ala da ga nagradi oba dvojica su obilna nagrada da je sačuva svako zlo ljudsko i šeitansko. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da ga učini od stanovnike dženneta, da ga učini od društva poslanika, šehida iskrenih Allahom i azza wa jalla robova, a zaista nema veći poklon od dova. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da ga sačuva. Dobro. S obzirom, poštovani slušalci, da bi naš gost uputiv dova i, i ja isto aminujem na taja dova, ali i od ekipa Radio Bamus imate i pojena žena to je spojena ilahija, da i slušate za ova prilika. Ako ste uz nas, slobodno pratite koja je vaša žena, Znači, naš slušalci koji je dali tačan odgovor, Hamza Paša i Suleiman Kaplani. Važi za vas, uvažene slušalci, da ve Allah nagrade za trud koji ste se potrudili da dajete odgovor na naše nagradno pitanje. Idemo svega da čujeme malo učene Kurana koje će izvodi naš gost Muamir Aliko, a nakon toga ispunavame vaše želje.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 uvaženi Efendija, da ne biti sme zadržavali mnogo pojče, ja bih se sad ako ste dobre volje da ni kažete vaše društvo ili kolege kad se vike tamo, jer e, žela bi ni bilo kao ekipa Radio Bamus e, da od deneska najavime i za naše čitaoci i slušalci, koji će biti gosti yes. zajedno ako Bog ja, Inšallahu ta'ala, ja mora da progorim sa jer oni rekli da će se uključiti. E svega ja da im rečem po sreda, Inshallah ta'ala, jer oni mora sve zavisi od njih, znači oni inshallah ta'ala će se spremiti, ja svega će im rečem, da ne bi jer posle ako obećam mora da ispunim, a ti da zavisi od mene inshallah ta'ala, ti je kad sam, ali će im rečem sigurno inshallah ta'ala, ja će ga zamolim u sreda da se uključe, pošto je tu je kamunafis, inša Allah će vi, će vi javim što kako. E pa dobro, onda koristim prilika da ga poselamime i prenesim selam javljeni blagovremeno da bi sme obavesili naše slušalci da se podruže sa nas. Jedan slušalac mi napiša je na ilahija će može e, e, da izučim ja, onda mora inša Allah da, da upotpunim inša Allah žela. Ja ilahija će izučim i će idem, naravno ako ima vaša dozvola, inša Allah. Dobro je, odlično, nesporno je ništa, očekujemo naši slušalci da se koji odgovorili da na naše pitanja da odbere želja, a ako ne će biti po naša želja, nakon vaše, vaša inakija koja će pručiti. Evo ukoristim je prilika da ni pristignalo tu je i nas, svi se tu je su nas, naš Efendija Ebu Idris od Makedonija, koristi prilika da ve poselam i uvođen Efendija i vo ponedovnik, kako Bog da vo tvoj termin zajedno sa tebe saka da bide gost, pa pošto si ti redovni, ipak vo ova prilika ja go poselamujem Ebu Idriza i se zahvalujem na uvažavane nas i uvažavane naše gosti koji ime svoje termini, a nesumljivo je da naše gosti ne sakaju da se druže zajedno, to jest se ja zborim vo ime našeg gosta Moamera Liko, Bujrum, a, Efendija, uključi se, će se čujeme i sa Momera i sa tebe, pa će bide emisija jedno i drugi deo. O, Momer, ja sam rekao vo tvoje ime, s obzirom da ne sumnjam da si i ti otvorene a, e, ruke ili kako da rečem za naše daje, za naše učinacije, da se što više priključuje putem klasi Radija Bamusa. Subhanallah, mene Allah mi je svedog, ja oni Ka svake on ima mene me faća stran jer subhanallah on ima, kao što sam rekao, fi, prvo ima alhamdulillah i veće znanje i veće iskustvo. tako da oni se prije da zbore od Allahom din nego ja inša Allahom ta'ala i koga sakaja na, vo moj termin bo ponedelnik koji saka inša Allahom ta'ala slobodno naročito kad se zaključe naci onda ja mu je da, da rečem može i da trajem ja nema ti da zbori više što da Onam, inša Allahom ta'ala šejh ako se uključi i ja inša Allah će se uključiti i da slušam i poslije nešto da kažem. Da pozdravim te šehe nakon <laughs> njegovog govor, ja ne znam što će kažem. Inša ta'ala, Allah anza wa jalla da vam nagradi. Inša Allah vas čekam so ta emisija so strpljivost, inša Allah Dobro, a, ne bi trebalo da ni zamerate što smo dali odgovor vo vaše ime iz razloga, znam da neste krskan da se otvori, a jedno ja bi ti preporučio tebe, jeste kao mlad učenik, kao student, kao mlad, kao sve drugo, ne bi da ne bili nabrajam, samo ono da ti kažem, mašala, nemoj da se ustručuješ, jer oni, kad što se postare nekoga, možda ga projdeš, da ga pretičeš. Ali ga polepo za sebe, a ide pri tebe, tu je negde. I se nadam da će videte obadvajca za novo emisija, и е кас ке него ваке да не би имала голема разлика, него него ќе потражиме да ни збори на македонски, а ти на нашечки, па тој ќе видиме некоја <laughs> разлика во говора во ученик во Куран, машала сте сви слични тој и теме разбране се ке све наши гости. А сега мало пре ни си реков нешто за некој лахија, дали има нешто посебно тога да слушаос да се поселам и да се спомне кроз водителски речи или само сакав да чуе и лахија и куа? da ću ilahija o insanu nemoćni. Ja mora da polam se ja na internet pošto ne gaznam. Mada tu sam čuf, ali inša Allah tada će pokušam. A če ima me nešto da se namime ili samo da ga presluša? Najvjerojatno da ga presluša. Pa da ga presluša, čim <laughs> na, ti ja za mene napišam na privatno, valjda će saka samo da ga presluša se, ja mora da-, da Evo, privatno, da poštivne evo poštovi slušalci, privatno je našeg gosta, vaša poruka ide, ali za ke svi će vide. Ide Ilahija o incanu nemoćni, koji će ga provući naš gost Muamer Liko i za našeg slušalca koji zatraži ova emisija. او او مجنی او سوائی پند منا بیشتی تشکن تبی حالی mismo samo što toj na ovu zemnu pala, pa zar misliš boli si nego kamen pokorni? Mi smo samo praška mala što i na ovu zemnu pala, pa zar misliš bolji si nego kamen pokorni? Pred robom se sponizi svoga brata, ne cvili uvijek misli, manji si nego drugi robovi. mismo smo samo praška mala što i na ovu zemlju pala, a džennet je zabranjen za sve one ohole. Ný poslaník obneví, ta ashabi njegovi, zahti da se oholiš, kao šeitan prokleti. Mi smo samo praška mala što je na ovu zemlju pala, pa zar tako si čušni čovjek da se oholi. انسانون مشنی توب ربو او چینی سوا گبراتا زاگرلی ای حلالا زانتراشی میس ما ساما Fraszka mala stoi na obu ze mną fala, a dżennecie zabranie za swe one. Ohole. A tu tak. Tak, tak akurat nie. Па ја чиним си пушив снимак што га учи тоа ка се вика, ја реко не го си пушив машала, ти бож не га знаш бе. <laughs> Добро, сум га чув од интернет, сум гледав речи, <laughs> так, иначе не газну на памет. Шва добро ти беше, ето така, значи, ја би бил све, а? <laughs> И ќе мене пола еден, иншаллах, сад, утре имам Deci inshallah ta'ala, mora rano da stanem, pa će se čujem inshallah ta'ala, ja će vijavim tačno za osreda što kako inšallahu ta'ala, će zborim soni, pa će se družim inshallah ta'ala u sreda, sabota inshallah ta'ala, ponedovnik uvek smo tu inšallahu ta'ala. Dobro ti je sve super, jedno prašanje može. Može, Ali od kje sam učiv, polesno da bi. <laughs> e, pa od kje si učiv, e, a ti ide škola? Alhamdulillah, alhamdulillah. A ide, Dobro, a ti ide, a ti ide ona ili ti ideš? Pa ja idem stalno jer ona, eto ga tamo sjedi ja. i kad ne mi se ide nekoga ga vikam da dojde ona ke mene, ali škola je takva i ne se škole, nije ide ti tako da mora ja svaku sabala ke nade idem. A vidiš da je bilo mnogo lesno pitanje. Ja znam da treba ti da je ideš. Vidi na veza da vidi me koji nije na veza. Alo, assalamu alaikum, izvolite, Radio Bambuz na veza emisije Islamske teme, gost naše navečerne emisije Momer Liko. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Okay, wa alaikum salam wa rahmatullah. Kesi be popu, ve alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sabajrullah, kako ste? Uh, Mislim da, da je noć, ali ja, ja ne je sa Bajrova. Ja rekao da ne bi srnao tamo, što znam jer... Da sam od druga, da sam od druga strana sveta možda, ali ne. Pa bo nije no vreme ovakve svega, tamo možda se poselamime i nekako ka, na autobusu čeka pred autobus ja za da ne im izbjega. Pa, prizrenskivo sa ovja zrđana, ako go zemeš, ovja će go zemeš, ako ne, Gotovo, prošlo. Idro, bili si? <laughs> Nesim. <laughs> Poštovani slušalci, poštovani slušalci, znam da, znam da vi je poznat glas e, od našeg gosta, od našeg slušalca koji se priključio ova emisija. A naš e, aktivista, naš e, redovni gost vo subota, naš stalni slušalac koji ne može da sluša do kraja, da ne se javi, naš e, čujek, naš drugar, naš prijatelj i znam što naše na kraj, znači naše zajedničko druženje, je li tako? Jeste, zajedničko druženje, zajedno Allah na ovja talasi, zajedno Allah na ovoga put, zajedno Allah na put Islama, zajedno inša Allah, do put dženneta, zajedno inša Allah, ova je družina inša Allah i sa družina Muhammeda sallallahu alihi wa sallam. Eto ti go Muammer tujeka, ne gledaj samo mene, eto go gledam ti. Gledam ja na dve strane, eto sam, sam čufao ja, alaikum salam wa rahmetullahi wa barakatuh, odgovor od ove da pred tebe. Muammer, eto ti Idris. <laughs> Ne zeza šejh, vame, nema veze, on tamo je rabota se, da zeza. Pa da bi... Ali nema, nema veze što zeza, ja go znam ove. Ako počnem ja da go zezam, onda će počne da vika dosta više. A ako počneš ti, onda ima jedna Konovarova će vi ga iskažem i si podsjeti <laughs> svega. Ako sluša toga Konovar go poseljamujem i znači neso loša namera. Ke našeg jednog Konovara ovde u selom mu došle odjednoš mnogo mušterije i kad je vidav on pavna kafana, tak je na grupica od ljudi došle i što da rabota, krenali da naručuje kavina ti, a ovaj svi se svrtili ka ke kave, no da po sigura, tu bre, ovo ide struja <laughs> i mi im rekao. <laughs> I vas se ga ti, ako kreneš, onda ja, esam aleikum, ne, mreža nema. <laughs> Ti ide struja ako kreneš ti se? Uvažen, ne, inšala, kaži. Уважени Идрис Пендија, ја би сум сакав да ве прашам, пошто сте слушали наше дружене, кај ви се свиѓало, знам да не, никога не си реков негативно, и још еден добро што се приклучив, и исто би сум сака да учествуваш во емисија, ако ни даде зелено светло, Муамер, за среда, каде ќе имаме некои луѓе тие кац, односно доктори или инженери кои ќе бидат назначени, па i žele naše, jer ta redakcija Radio Bambus bi bila da bideš i ti upoznat, odnosno i priključen vo družine, zajedničko družine koja će bide vo sreda ako, znači sve ti ja zavisi od Moamera što će ni da je odgovor kako oni će mu reći. Inša Allah, hvala. Sakam našečki da ti rečem vikansi. <laughs> Povikan si, a? Pa što znam, djeca vele da ne nedojedna kuća, da nima je kućića tamo, ti je, eto, vikan si od svega. Pa ako, ne не си викан, ne se dođa na свадба, вели, A Абе тркатори što se подарчне zavljice, они ide ti ne vikane. Pa vidimo je, а кој jade i še jade tamo i na, na internet ove stave, se vidi кој jade i še jade. Mm, dobro, ti je potkoža potkožani ošlo posle takve dobre emisije, posle ne tak je bilo potkoža. Ne da traže, ne da traže ti je jadene i pijene, ni tražile nešto što ne sme mogli da im ponudim, ali inšala će se ispravi. иншала че се сврти све на лице, него понапред што сака да речем што ти вели таа ми таа ни работа. Јас сум рекол денеска во сам увод почеток емисија, сум реков се дичим што своја работа га радим професионално из разлога што кажујат знаци од непријателство и душмани. Значи, ако радиш некоја работа добро, мора да створиш непријателство, мора душмани да створиш и така дале, тие е знак добро пословане. Шовелет ке нас, овие, за до тоа на овие се, ди, се дига прашина. Добро, ако трчи на трава, нема тој прашина. Па, добро, али увек ќе се дигне оваа прашина под копите, оваа ќе се дигне и увек оваа прашина има. 100%. А знаеш што ми вели екипа овде, Нурдин моментално не е осетен ни најавив да не ќе биде оде, него остала екипа ми вели се познава или е печена уиграна работа. Хајде <laughs> иншалла. А моја што ми бујром. А моја мера стои кане. Ја туи ја слушам сега, ми сме се активирани. Па не, ја не би сакав ти да седиш отстрана, јер мало пре ни си назначи нешто, ми ја пратиме такви ствари, велиш ке се уклучи. Па ја не сум, не сум ја настрана, во средина сум ја, <laughs> нема за тија. Добро, добро, биди во средина, онда нема ке да идеш сендвич си туј, кад си друидим мотодо. <laughs> Држ го, а? <laughs> Pa, normalno, poštene slušalci, malo mora laki humor šala priključene i družene so naše, evo, da ne rečete, da ne rečete vi koje vi je teško ovo sam početak, ajde, ova gosti vi sve kažu je sve strašno, kažu je sve, kažu je za vek sve kažu je to, on, evo na kraju i šala ima, i smijeni humor, i pitane. Normalno. Mi je, ne je me stra, za stra, nego mi je sakame hajrovja da bi togu astra, kaš što si rekao malo pre, Znači, evo, čovjek dobro sme go naterale da razmisli zašto je na ovogu Dunjaluk i zbog čega je stvoren tak je ove da pane na teuba, da se vrati Allah. Ja znam ti ja, jer e, ka mašal da rečem, rodržav je ono dobro predavanje i dosta trajalo, tako je ne smo osetili, što malo kad smo završili prvi deo, da smo bili uopšte poveza, jer čovjek koja sluša, koja prati, tako ne znam, si čuf eh, da mašala dosta sme kontaktirali su ljudi koje naše družine, naše emisije je uključile na prav put, to jest obavljane namaz, Tija je, će reći neko iz Jašo čuf i pona pri svega zašto go zborim dva puta, tija je jedan hajir, jedan dobar znak, inšala će se uključiti dosta naše sestre, žene, majke i svi drugi koja je obaveza, a, bi se obratim sija ja Muameru, ja Sega, jer znam je nego da je malo situacija drugačija i so vreme i so učene i kao što rekao me, ne mu ide ona škola, tu je kada ga začeka sa bave, nego on mora da ide, a s obzirom pošto će ide uvaženi Efendija, može me da se posedami me i da privede me kraj so tebe, a posle će vidi me kad će teče tok e, družene so našeg Idrizovića ili drug neko ako se priključi. E, pa inša Allah, ja veselam im svi i ekipa Radio Bambus i svi koji slušaju Radio Bambus, molim Allah azza wa jalla da me nagradi s nagrada. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da im jedini naša srca, molim Allah subhanahu wa ta'ala da pomože muslimani širom sveta, da god se oni ugrožene. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas sačuva od kaburski azab, od džahnemska vatra i da nuvede u džennetu firdaus, so društvo, najbolje društvo, društvo poslanika, šehida i iskrenih Allahom i Azza wa Jalla robova. Amina Rabbel Alamin. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu fi amanillah. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. wa Uvaženi Muamir Efendija, samo još ako je sakaš da progoriš, progori, ako ne, može ti si poselamiv, sam morav da ti dajem izin, jer kad bi si znav, kje si što malo pre si rekao Bostrede, onda sovreme bi si <laughs> rezao Ostradina. Dobro, šala poci malo, jer mora kroz šala da se opušćame što više i više. Poštovani srednji slušalci, deneska je ponedovnika, gost današnje emisije je Muamer Liko, koji do ja trenuci sme go poslušali, student koji je od selo Restelica, a student je vo Turska. Radio Bamus, ekipa Radio Bamus go posle namoje i saka da što više uspeh imamo nego, a kad imamo nego uspeh, će me hajr i svi mi je, i mi je ovde u studiju i svi vi je koje slušate i tražite vaše i naše vakve zajedničke emisije islamske teme. Moamera sme poselamime, tu je kan je naš uvaženi Efendija Idrizović, a, ke nego možeme svega sve kako, kako će reći sve kako, ajde su pitana, ajde su družene, ajde su što god sakate, jer e, ne se javi fond slučajno. Se ja on, i onako reče da me poselam i onda ne opušta me. Bambos, Nasim. Da bi, alikum selam. Ja bi ve selam Victoria. Otide. Salamu alaikum. Ja, alikum selam. Barakmetullah. Tu sam ja. Tu sam ja. Da ne te poznao. <laughs> Imalo je ono pitanje, dobro što si tu je, kao ova pitanje ću go puti me tebe, s obzirom da sme rekli je našeg studenta, nego opterećuje me mnogo, ova pitanja dve što bile tu je, čeg je potraži me i iskoristim me prilika svega, s obzirom da vaše e, ekstra emisije koje gostujete vo sobota se vezano i drugačije, drugačije emisije, pa da ne bisme e, mešale pitana ili nebitno je ke sve ova biljina veza, samo da proverime pitana. Evo, prije da proverite pitanje, da, da rečem nešto. Bojro. Evo, e, prvo i prvo što mi si prašao malo preka mi se sviđalo predavanje, znači predavanje je bilo alhamdulillah, znači Allah da go nagradi, da mu dadi svako dobro, ali još nešto bi, bi ja dodav, inšala, ovaj će biti pouka i pouka svim nam. Znači, jedan hadis, hadis el kuci, svaki dan se vika ovaj, možemo da stavime naslov ovomu hadisu svaki dan, što se događa okolo nas. Pa počine Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam jer ovoga hadis al-Qudsi veli Allah, veli Boži poslanik sallallahu alihi wasallam, veli zemna, takulu l-ard, ja rabbi da'ni, o moj gospodaru, dopusti mi, aftali ibn Adam. Halo, salam alaikum, izvolite, radio Bamus na veza. Salam alaikum. Da, alaikum salam, wa rahmetullahi wa barakatuh. Пошто Муамер Вашу мало може да се умори, вали шејх се јави, веројатно још увек тој ка би могло едно питање да му пости. Прашај го е, тоа ти го одесно. Валекум салам ва рахметуллахи ва бракату, Бујрун. Ако може едно питање да се одговори, значај име, А се чуеме? Се чуеме, се чуеме, добро. Ponovimo Bigi pitanje. Ime, jasno. Ime Nur Hamed. Inša Allah će dobiješ odgovor. Ajde, selamu alaikum. Wa alaikum selam wa rahmetullahi wa barakatuh. Evo, inša Allah, će nastavim pa će, pa će dobijeme odgovor. Veli zemlja zbori Pa veli svaki den, ja rab, dopusti mi, o moj gospodaru, da ja glitnem sinove Adama, alaihi salatu wasalam, zbog čega, zbog toga, innahu akelu min riskik, zaista oni jedu tvoj risk i žive u tvojim blagodatima i oni ti se ne zahvaljuju. A zatim veli more, veli Allahu, o moj gospodaru, dani agriq bnu Adam, dani dopusti mi da potovim, da potopim sinove Ademove, zaista oni jedu od tvoje blagodati i žive od tvojim blagodatima, a oni ne zahvaljuju ti. A zatim brda dživel, velet, o moj gospodaru, dopusti mi da ja njih pokrijem sa mojim brdima zbog toga što jedu tvoj risk, žive u tvome, tvojim blagodatima i oni ti ne zahvaljuju, pa nebesa vele to moj gospodaru, dopusti mi da ja moj pokrov spustim nad njih i da ih potopim po Allahu, zaista one jedu tvoj risk i ne zahvaljuju ti. A Allah subhanahu wa ta'ala koji je milostiv, samilostan, koje njegovo ime počine i svaku asura počine su Bismillahirrahmanirrahim i zato ja sam sakav samo da poručim, pošto bilo pitanje, jer Allah subhanahu wa ta'ala je milostiv, samilostan, pa im odgovara gospodar svih svjetova vladar sudnjega dana, stvoritelj sina Ademovog, stvoritelj nas od ničega, ni veli, im odgovara, a ah, him veli, ka biste ge stvorile. A entum halaktumuhum, zar vi jeste ge stvorile? kulune la ja rob, oni odgovorile, ne o naš gospodaru, a Allah subhanahu wa ta'ala im veli, لو خلقتمهم لرحمتهم كابستجستواري لبيني بيا بيم سميوالا دعوني وعبادي مستوي تمنى إمو إفربوا من تابع إلي منهم فأنا حبيبهم كويتش بانا التوبة كويتش تراجل كويتش بانا نبوكيانة نبوكيانة زايستا يايمسم بريسني برياتل ومن لم يتب فأنا طبيبهم أتوى شو نتشبن أنا الله عز وجل زي استياتش بولتشم وأنا إليه أرحم من أمي بأولادها أياسم نما ملوستي ملوستي دي نيغو مايكا برما سوية ديتا فمن جاءني منهم تائبا تلقيته من بعيد مرحبا بتائبين كويش دويدة أتشتراجي أنشبان أنا توبة onda ќе го прихватим ја оддалеко и ќе му речем мерхабен, добродошов, о ти покајниче. Омен захбе минху маасијан, а кој ќе иде, а он греши према мене, надајтуху мин кариб, ќе го повикам со близкост, ила ајна тезхеб, ке идеш, о мој робе, оводжете раббен гајри, зар си нашов, господара другог, Mođete rahimen sivaje, zar si našov milostivog od mene? Subhanallah, ove se riječi Allaha Azza wa Jal, koje je milostiv, samilostan, gospodar, vladar svih svjetova. Da li se potruditi da dajete odgovor postojan, um, postojano pitanje od uh, našeg slušalca ili ova dve pitanja koje će čujete, je bile uputene našem gostu u Liku. E, inša Allah, će odgovorim, odgovorim inša Allah na pitanje. Kao što rekao, Nur, kako veše, Nurul Hamd, ili tak je rekao nekako, ime. Pa dobro, mi smo izmaknali od postojeno pitanje, s obzirom da smo se uključili vi što ste preveduvali, i se nadam, ako ne je jasno, ako ne je take, će se uključiti, će postaviti go ponovo tija pitanje, kao što ste očuli, na taj način mu dadite odgovor. Inša Allah, ja možda ne sam počuv jer slabo, slabo bila veza na ove akimene. Inša Allah, ako je tako, neka, neka kaže da je ali ako nije, neka navika ponovo, inša Allah, neće mu biti teško. Jer kad se radi od Allahov din ne treba ništa da ne bide teško. A ako prašuje za Nurul Hamd, znači e, tija ime ime ne je poznato ki Arabi. A ovija imena gdje stava je pakistanci većina, a znači njegovo ime Nur, svjetlost, Alhamd znači zahvale svjetlo zahvale. Znači, smisao nema, nema nekoj smisao, ali inša Allah, ili zavisi, zavisi kasa kada mu staje, da mu staje ove ime, može da bide nur, može samo nur da vide ime, ili da bide ove, ove drugo ime. Ако, poštovani slušalci, е доволен одговор našemu slušalcu koji postaje pitanje, ok, ako ne, tu je kad mu je ponovo otvorena vrata da se vrati na pitanje i će se potrudi naš Fendija da mu odgovori koji je svega momentalno priključen u ovja drugi deo emisija što se druži sa nas. Uvažena Efendija, dve pitanja pristignale i putine našemu gostu Moamiru Likos, s obzirom je ne da smo odbili naših slušalci koji postavili pitanja, nego iz razloga što dosta smo zadržali su nego, a je kakva je nego situacija, kao što je jasno jedva jedva naš gost e, čekav da se odjavi me, ne od teško, nego od, od obaveze svoje. Halo, samo halo. Halo, sram alaikum. Halo, a se čujeme, sram alaikum, radio Bagusna veza. се чуеме селаму алейкум. Име Нур Хамед. Нур Хамед. Д. Уважен, okay. уважен okay. Ефендија. Хајде, селаму алейкум. Валикум селам, ето да не е тешко слушаоцу, кас што вели Идрис, што велиш ти да не биде тешко, ево не му е тешко, си разбрав се, па му дај одговор, па се вратиме ми е на питање овие две. Ево, иншалла, Нурул Хамд, значи može može, može ti ja ime kao što sam rekao, znači ne, ne ove posebno, ne ke Arapi poznato, ali ke, ke Pakistanci je poznato, takve imena, oni ga stavaju duple imena, ti ja se, znači kao što sam rekao, nur, elhamd, nur znači svjetlo, a hamd znači zahvalnost. E, zahvalnost svjetlo, znači ne bi, ne bi imalo nekoj, nekoj smisao kao što sam rekao, ali može, može i tija da vide, da vide ove ispravno, ispravno ime, ali ja pubavo bi go, bi go ostavio da vide nur, znači svjetlost. Znači, bi bilo, bi bilo dobro jer ima imena, imena u arapski jezik što se stajane u arapski svet, nur i tija imena se poznate kjarapi. Neverovatno je zadovoljan slušalac i odgovor se čeka da li može ili ne, jer jasno neki slušalci naše e, kako sad da čujem odgovori. E, ide me pitanje prvo da čujem, je, znači uputeno je našem gostu Muamiru Liku i golem selam za vašeg gosta i vas ovde u studio. Ove alikum selam rahmetullahi i berakatu ime našeg gosta koji momentalno ne etuje, a najverovatno je se ga ne sluša i u ime ekipe Radio Bamus, poštovani slušalci, vaše pitanje se uputuje našemu При е, сегашному а наш сегашен гост е кој се дружи со екипа Радио Бамус и со вас, Идрис Идризовиќ, па питање гласи. На кој начин може човек да се препозне сам себе да некого сака ради Аллаха? Значи, човек може да препозне сам себе ако сака некого у име Аллаха Азza Ođel, значи, не го сака за никаков дунјалучки корист nego go saka u ime Allaha Azza wa i on saka da go vidi, saka su njegove da zbori i mu saka nego kajer, mu saka dove, dove mu čini noća, dove mu čini kada je on između nego i Allaha Azza wa Znači uvek, uvek se seća na nego i e, pameten čovjek pameten čovjek je a čovjek što dovi svojemu bratu, što vele naše, naše učenja, u, učitelji što naučile, velet pameten čovjek je toga što novi svojemu bratu prije da novi sebe. Jer ima posebne meleci što slize i aminet na tvoja dova ti Allahume Allahu azza wa Jal i tebi isto. A kao što sam rekao i kao što uh, uvijek rečujem, znači dova meleka se prima ke Allaha azza wa Jal, a naša dova Allah zna će se primi ke Allaha azza wa Jal, ali veli e, Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, dova koja ide odmah ke Allaha azza wa džel, odmah što ide dova ke Allaha azza wa džel, evo, e, ne selami Muamer liko, e, pa inša Allah, inša Allah, her, znači dova ke ide ke Allaha azza wa džel, dova svojemu bratu vo zahru kad te vidi tvoj brat i kada ne tuje, odma ide ke Allaha azza wa jalla ta doba se prima. Pa bi oporučiv evo, i bratu, bratu Muameru, znaš, da ne, da ne, ne zabraji vodove i vam bi oporučiv i svim ove što ne slušaje, da ne zabraje naše braća vo Sirija jer zaista vallahi sme je zabrajile mnogo, čak i na jezik ni se teške više da, da, da ga spomeneme. <laughs> sam žive v arabski svet i znam oni da ne, ne zabravale, da ne, ne zabravale vodove, pa e, ne zabrajte znači prvo nas, ne zabrajte prvo naše familije, ne zabrajte toga što go sakate. A on je na putica da stanete između vas i Allaha azza wa džel i da rečete o Allahu azza wa džel, o moj gospodar uputi o Allahu azza wa džel učvrsi go i tako jer inša Allah dova je primljena ki Allah se ođe. Ako smo čuli odgovor na jedno pitanje ili još jedno pitanje, znači smo sakali ovaj i nevezano da ste, pre nego da se priključite i ubacite u ova emisija, mi je sme imenovali da će ga postavime vam u narodne emisije ili mu napisu, s obzirom da znaju naš i nikoga ne se odbijene što se tiče e, za postavljene pitanja. Ili još jedno pitanje koje će najverovatno čujeme odgovor od vas, Efendija, a pitanje je dosta iznapišano, naš e, skoro roman napišao tu ili cijelo vreme, možda mislim da neće ga me, pa se obraća, piše sve, a ja samo to ja sve će izvučem e, glavne reči i se nadam da slušalac će biti zadovoljen i znam otprilike šta kao da praša. Znači, kroz njegovo pitanje sakav da praša, prašate veli na vašeg gosta da li, e, koji namaz od kojeg ima e, razlika ili da li ima nekoj namaz e, E, preče od drugog namaza. Što se tiče pet dnevnih namaza, što može da odgovori vaš gost za ova pitana? Ima još dosta, naši on tu je kapišao da oposetim e, saba namaz, pladno namaz, kindija namaz, sakšar namaz, jacija namaz, noćni namaz i tako dalje. A uvažena Efendija, dobro što ti naveza, s obzirom malo poznatije ti je i koja pitane će go odgovoriš e, vo dobar odgovor, se nadam i ja i naš slušalac i dalje je na veza, i ako ne je zadovoljen so postavljene pitanje, s obzirom da mnogo si iznapišav, ponovo se javi ili napišaj, ako ne si zadovoljen so odgovori, ti ja uvek je naš gost uvijekas i vod drugi, drugi deo pitane, ako postavite da vi dade odgovor. E, alhamdulillah, salatu wa wassalamu ala rasulillah, vallahi mogu odgovor, možemo da sedime do vutre, ali ja inša Allah će pokušam do nekoliko, nekoliko minuta ove da go odgovorim. A prvo, što nije nam adet da se vraćamo Kur'anu i sunetu Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala se kavne bo dva namaza. Pa veli, wal fajr, tako mi zore. وليال عشر i deset dana. Znači Allah subhanahu wa ta'ala čim zakrnevo nešto, onda ima e, tija jedan poenta pojiće nego bilo koji drugi. Allah subhanahu wa ta'ala se zakrnevo zora, znači vo sabah. Učenjaci Ibn Kisir veli da tija se misli na, na namaz. I to go je najvredni, najvredni, najvredni namaz. Znači, to go je najvredni, najvredni namaz između namazi, znači sabatski namaz. A, I Allah subhanahu wa ta'ala se zakljena i vo drugi namaz. In es salat il wusta, znači srednji namaz. Čenaci veli da srednji namaz, i kindijski namaz. Znači Allah subhanahu wa ta'ala znači u sabah i posrednji namaz. Posrednji namaz znači i kindijski namaz. Zbog čega se zaklanja Allah subhanahu wa ta'ala? Učenjaci kad tumače to mogu ajet, zbog čega se zaklanja Allah subhanahu wa ta'ala as salatu al-wusta. Znači Allah subhanahu wa ta'ala se zaklanja bo ovoga namaz, što ljudi se naođaje vo pija, se naođaje na rabota, se naođaje se cenovne, cenovne stvari, ke ne, ke ne može da obavet da obavet namazi na vrijeme i Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala se krne se krne vo, vo ovja dva namaza a veli Boži potanik sallallahu, sallallahu alaihi wa sallam najteži namaz je za munafika sabah namaz i jacijski namaz Значи, тие се од намази, од тие дневних намаза, тие се, е, кашо рекле учењаци Ибн Тајм Джози, ка ги спомина и он дели да се тие нај, најважне, најважне намази, значи има е веќи, веќи степен ке Аллах Азza wa Jal, него, него овие друге намази, и Аллах Субхану Та'ала, чим се закам, чим се закам на, чим се закам на E, v nekoj, v nekoj namaz onda ima ima prioritet prioritet e, toga, toga namaz zbog čega zbog toga zbog toga što Allah subhanahu wa ta'ala vidi vidi oni oni e, ima ima golem golem khair i take i take isto e, e, sabaski sabaski namaz jer toga namaz koje ljudi mnogo, mnogo go ostavaje, go ostavaje i e, toga sabatski, sabatski namaz je namaz koje ljudi mnogo ne se prisutni. Kao što rekle jevreji, jevreji rekle da bi bile e, muslimani, muslimani na e, sabah namaz, našao se na džuma namaz, onda mi je ne bi mogli nišo, nišo da im, da im naudime. I je treba da ne bide pouka i poruka nam za ovja, za ovja namazi ne treba čovjek da se igra, kao što smo rekli. Znači, naše je, naše e, smo rekli da nijedan namaz nijedan namaz e, ne može, ne može da se ostaje, jer čuje kako ostaje jedan namaz namerno, kao što smo rekli, i ne je, nego učenjaci, učenjaci, kao što rekli, znači nijedan namaz ne sme, ne sme da se, da se napuči, jer jedan namaz napučiš onda, onda ili ili zaš od, od dini. Znači, tija, tija dva namaza, inša Allah, kašo naši učenjaci, naši učenjaci, zbore, što ni zimame, znači, Tejmi, Ibn Haim, Džouzi i Čeh Nasrudin Albanija, kad bile prašane isto ovija pitanja, oni isto odgovorile isto odgovorile za ovija, za ovija dva namaza, znači da je oni posebna, posebna e, e, e merilo ke Allaha, ke Allaha Azza wa Jalla sam rekao, znači sam da se vratim da Allah subhanahu wa ta'ala da nas, se nas za, za uh, salat al-fajr, znači i Allah subhanahu wa ta'ala se nas za salat al-wusta, znači kindijski namaz, ali ne mora da znači, ne mora da znači da da e, drugi namaz ima manje, manje vrednost, jer e, veli Boži poslanik sallallahu alihi wa sallam koji će klana prije, prije e, pad, Pa, platnorski <clears throat> namaz četiri rekata i posle platnorski namaz e, još četiri rekata kje nas nije poznato toga sunnet koji je ostajen e, Allah subhanahu wa ta'ala e, će mu, podigne, će podigne njegova djela i njegova djela će mu biti primljene ke Allaha azza wa jel. Jer Božega poslanika sallallahu alaihi wa sallam go vidjela Aisha kako da prednost ovja sunnetam da je klana znači četiri prije i četiri posle posle e, pladno, pladna, posle pladno i mu rekla Ajša Božem poslaniku sallallahu alaihi wa sallam zbog čega, zbog čega ti davaš prednost ovim dva namaza veli a, toga Allah subhanahu wa ta'ala podigna e, naše dijela ke nego i, i sakam da moje dijela bide podignate ke Allaha a ja da sam, da sam vo namaz. Glasne minuti, se radio poštovani slušalci, vi jeste na naše talasi Radio Bambus. Uvažene Efendija, najverovatno danas ko opštene ste kontrolisali vaše aparate kad se priključujete i nespremno ste se javili. Kad krenuješ da zboriš mnogo jasno. Primer radi kad će napraviš pauza i startaš da progoriš mnogo jasno, nakon toga se javlja dva duple glasa ke nas. Uh, da postavim ove pitanje, koje je mnogo kolajno, znam da će ga odgovoriš e, brgo i postoja pitanje, poštovani slušalci, naš e, Oja je deneska slušalac, ne gost, nego Oja to među vremeno se priključi što ne mogu da izdrži ja, da ne se priključim, da ne ne poselam i nas ovde u studiju, vas kao slušalci našeg gosta koji bi prethodno Muamer Liko, pa ostajte pitanje i aktivirajte se vo sobota kada je vo njegov termin. Uvažena Efendija, još jedno pitanje, vezano za OJA ovaj, i jednostavno ja bi mogao da mu odgovorim našemu slušalcu, ali bolje da mu odgovorite vi. Veli, ako se naođaš e, za nekoj namaz, kad se klana, pošto zborite od namaz, se naođaš primjera radivo prizven, kada ima dosta džamije. Da li čovjek treba da bira džamija kedaklana ili koja mu je bliže od toga trenutak da bi obavio namaz? Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Znači, e, moje mišljenje не ми, моје мишљење, него мишљење учењака, као одговора на ова питање, па велет да треба човек да гледа да обави намаз сунет. Значи, ако има месиди ке се обавља намаз по бидат, и ако има месиди ке се обавља намаз по сунет, онда требаш, требаш да даеш приоритет тија месида што се обавља намаз по сунет, јер и требаш да ќе осеќаш скрушеност Znači, vo namaz, Kao što smo rekli, skrušenost je vađib i treba da ti se osjećaš toliko to skrušeno. Znači, trebaš da gledaš da tija stvari. A drugo, drugo mislimo je da ne treba, ne treba nišo, nišo da ni, da ni bide e, spor, da planamo vo bilo, bilo koji mesđit, ali inša Allah, ovja da ni bide da ne bude e, eh, deo, znaš, ono koji e, čovjek treba da vodi, da vodi pažnje. Svega evo, ova prilika, pošteni slušalci, će uvažiti me vas. Kako vas, vi koji ste potrudili da dadete odgovor na postajeno pitanje. I sledi Lahija i selam za vas uz našeg gosta momentalno koji je sa nas Idrizović. Evo je Lahija prilika, Idro malo se odmori, preslušaj Lahija, a nakon toga će se poselamime. قد نمت عيون وتيقظت أيضا عيون نمت عيون الخائنين وعين نجم Da podsjetime ovaj natjej koja je nastala se radi Obamosti specijalno za naše slušalci koji se potrudili da odgovore na današnje nagradno pitanje za naš slušalci ideme Hamza Paša i Sulejmana Kaplanija. Golem selam da bi Allah nagradi za vaš trud. نامت عيون الخائنين تخون نامت عيون الخائنين وعين نجمك لا تخون ترنو إلينا وهي ساهية عن الدنيا القوم أتراه وأذهلها جلال مروا القرون مولاي قد نمت عيون وتيقظت ترسخ في سجود وهي ترسخ في سجود مولاي قد نمت عيون وتيقظت naš slušao sam, uvaženi Efendija, za ova prilika, da ne bismo je zadržali vas i naš slušalci nas, jer one ako se uz nas postavljaju pitanja, a za pitanja više je kasno i malo smo i umorne i se družimo dosta vreme. veliš ti? Pa inša Allah, make je bilo nebavo, pa ga pozivam inša Allah kad smo mi vod sobota, da postaje pitanja i tu je sme da odgovori me poliče, jer sedja sme kao gosti ovde i bi bilo, bi bilo tedep da imame granice i inšalno. Poštovani slušalci, ti je bilo sve u današnje naše navećene emisije Islamske teme. Ponadovnik, biv gost naše emisije student Moamir Liko, koji ni se javi od Turska. Nakon eh, drugi deo pitane smo čuli odgovor na pitanje i umeđu vremeno se uključi i naš slušalac Idris Idrizović koji bi i malo gost da u nas ova emisija. Za ova prilika toliko, ako ni da zeleno svetlo, vo sreda, ako Bog da, ako reklo hvala, vo sreda, kada je gost Munaf ishođa magistar islamskog prava vo našoj emisiji islamske teme, će ni se priključet od Turska i doktori nekoje stručnaci koje umeđu vremeno će iskoristiti me prilike, će me nešto da sazname od njih. Hvala što ste bile su nas svi Vijevo, ja emisiji Istorske teme. Uvaženi Vrsifendija, i tebe se zahvaljujem da te Allah nagradi što se priključi. Osveđena naša emisija. I ja bi bilo sve. Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh od nas. Nakon završetak emisija nastavljamo družine da poslušamo ljake i Kaside i učene Kurana. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته Današnje emisije zajedno su vas bile voditelj emisije Nesim Hođa, gost emisije Muamer Liko i tonska realizacija Mersid Batali. دمت لنا شارقة شارقة أنت العمل أنت خلايا مساجد معاهد قد لبست روعة فن حلل وبرلمان طفلنا أمس لشورى مثل دمت لنا مشرقا مدينتي شارقة مشرقة بالضياء مفعمة أرجاؤها بنكهة الأتقياء تزرع فينا مثلا مشرقة بالضياء سلطان يا فخر الأمم شكرا على ذي القيم في زمن قد غاب بأننا أمانة في يد من قد حكم فكنت خير من جرى بالكتب بل والقلم فأمة لا تقرأ حياتها كالعدم دنباني المجد لنا عطرا تثير الهمم ويحفظ الله إمارات معاش العلم إمارات وعاش العالم شكرا على ذي القيم prodigal.